Упражнение 1. Отличите А языки хинди от русского А в следующих рядах хинди и русских слов. Так. Так. Так. Так. Так. Наш. Наш. Наш. Наш. Наш. Пара. Пара. Пара. Пара. Пара. Майя. Maya, Maya. Maya, Maya. Lad, Lad, Lad. Lad, Lad. Rama, Rama, Rama, Rama. Rama.